Hala, ausintzilik erratian zaudete, geiz erretegia zaioan, eta gaurkoan onuntza, ba, bi lagunek ditugu, biak ere, kaixo? Ah, kaixo, kaixo. Kaixo. kaixo. Biak ere zintzilik kaixo, Xabi. Kaixo. kaixo. Julen. Ah, opa, espaldiko, bai. Kaixo, espaldikos. <laughs> e, eh, Onezko, ja, gure, gure sintonia entzuten duzuen guztiduntzako, ba, oso, oso, haotxe zagunak, bata krasekoa, Vía, por cierto, programa especial, ¿no, Xavi? Programa especial de dos horas. De dos horas. Crash de dos horas. y con compañía, como estoy solo. El viernes pasado te quitaron los de Gastaño <laughs> el esto. Claro, pues, eso es. Pues eso es, ah, claro, hay, que, aprovechar. Muy bien, por cierto, estuvo bien lo de Gastaño, ya me gustó. Ah, pues, muy buenos allí los, los que preguntaban, sobre todo. Es muy buenos, los que vinieron mejores. <laughs> eh, bueno, Taguero Machura, Buruan. Bai, ni Machura, baina y buruan Eta bihar, bueno, Scratch, eh, Crash, eh, Irratsa Joan kolaboratzailea izango naiz. Hori da. Eta bueno, bai Crasheko biharkoa berezia arratsaldeko 7 ez da Xabi. Seitan, zeitan, eh, bihar zeitan, seitan, bia seitan, claro, bai. Normalean 7etan bia seitan. Eta eta baita ere orengo elkarrezketa hau, ba, ba itzaki batekin egin dugu, hau da ez gaudela hemen de Villera ni de Asamblea por una vez. Bai, sí que gaudela, zerbait anunciatzeko. Zer da daukaguna asteburu eta, Venga, venga. Bueno, alarun ba, batean daukagu, bueno, ba, egin degun fede ez dakit, potxolo eta polita eta artisau honen aurkezpena, dero da, jakingo ez duten bezala, txapa, kriston txapa ban dugu, urtean zehar, ogeita mar urte bete ditugula, eta ja, bendutik aurrera sartuko gara, goita maika garren urte mugan, gure zintzin irratia, ba, gero eta zarra badago, eta, bueno, ba, lagun batzuen artean, eta bertako musika, inguruko musika taldekin batera, osatu dugu musika bilduma bat, CD bat, Eh, vital de kim está bueno, CD aurkezteko, ba, lehenengo y izango de de Aruma tontán eh, gaina, pues hemen erretegia, no sabía Eso es, va a ser plan acústico, como son 12 los grupos que aparecen en el CD. Habíamos pensado eh, separarlos en dos bloques, en hacer dos conciertos diferentes. Uno marroquero, que es el que dejamos para el día 5 en la sala Niesen, y aquí en la herrería, pues bueno, había ganas de hacer cosillas, se iba viendo desde la asamblea, eh, después de la presentación de la programación que tuvimos a Poppy Pupi, bueno, salió bastante bien, eh, nos quedamos bastante, contentos y decidimos, pues venga, arriesgarnos y hacer la presentación, la primera día de presentación del CD aquí abajo, en, la primera planta de la herrería, en un plan más acústico, que no sea tan, tan rockero o, con tanto, con tanto decibelio, eso es. Mm. amabitalde izen burua CD-arena e, etengabeko emisioa zintzilik, hor jolas batekin kon el E teletengabe iru, da, iru iru? eta etengabe ko o Zero. ogeita mar ogeita bueno, bengo eh, me han dicho que ha sido muy ruso Iruditu daiteke, bai. bai, bai. <laughs> Baina mengo zatea da hogeita margarren urte urrenean, hau da goita maikagarren, bai. bueno, entxen egiten du hogeita maikagarren. Bai. Osa, berez, madalenetan, eh, ja, atera, atera ziren lehenko ba- kopiak. Hori da, kopiak madalenetan. Baina, baiet, eh, azkenean, ba, denborakin ez, eh, denbora ez genura izan, pixka taldeekin hitz egiteko, ba, zuzeneko aurkezpen bat egiteko, eta orain ja da garaia, justu, hogeita margarren urte muga bukatzen denean, azken txampan ba. eta huetatik zentzuk esango dira e, ostiralean hemen, o larun matematik bueno, ba, lehenengo azteko e, eh, bueno, tale pare bat azkate bateri, bateria eta nahiz akustikoa egin, osoa beagoa egin mhm. bateria daukate, orduan ba, bizilagunen gatik eta larun bat atxaldeko zazpitan hasiko garenez ba, taldeak taleak izango dira bateria dutenek Orduan, hor daukagu zozaia, e, pues hori goiko eskolako eta gure irratian ibili izan da hemen zintziliken kerman laguna. Bera alterego e, zozaiakin, ba, bera da hombre orkesta, bera jotzen du gitarra, e, bateria, eta ez dakitzen ba gauzari. Pino puente. <laughs> eta hori da. Eta patata frijitoa jaten ditula. ez, ez dut esango nondik. <laughs> Baya, bueno. Eta orduan, ba, hori izango da edo mm, kasernarat baita ere, mhm. baina kasu honetan formato bateri jolarekin etorriko direla. Bi horiek izango dira lehenko taldeak. Mm, Ustedez zozaia zela lehenko asteko eta gero kaserra, baina dik mm, ez dago txita ikusiko dugu. Mhm. Eta gero beste bi, ez? Eta gero beste bi, eh, egongo da zarata, Sarata da Viñate eta beste mutil bat, uste? Bai. Inkognitako jende hoia, dira, inkognita taldeko El tema es que incógnita sale en el CD, pero incógnita ya se ha, se ha disuelto, pero bueno, queda el, cantante como Sarata. y bueno, Con un guitarra también. Con un guitarra, eh, entonces se le ha invitado y vendrá encantado. Y Nigara Suek, Nigara Suek, que es eh, una de las personas que también ha participado en la realización del CD, como es Sander eh, que se ha encargado pues eh, de contactar con grupos, eh, de las grabaciones, de las mezclas y con mucho trabajo detrás. Y bueno, tiene un proyecto también personal y nos lo presentará aquí mañana también. Vaya, ustedes le mañana, al día, de la porque lengua al día a usted usted, tan y zancela Mhm. eta hemen pues aukeratzen bai. dugu. Mhm. Eh, under playlist egin zuen hemen bere garaian. Bai, eta, eta muskulon ere bai jotzen dute. Muskulo, oh, bai. muskulo zer daurrengorako. Oh, yeah. da urtarriak bostean, ja ni esenen hor eh, errege bezperan, pixkat errekuperatu nahi genuen errege bezperako Ba, kontzertu hoiek, gor bere garaian, ba, joe, jende asko animatzen zala, hor, animatzen zuten ere bai piscate. Hor eh, gameloak egoten ziren atope. Gameloak en gara gameloak kargatuak Gamelo, bueno, eh, oh, Con birra y con esas cosas. Ahora dice y birra. Oh, uh. Hombre. Muy bien. La gente ya me ha dicho que para el día 5 que guay que haya, que haya el concierto en el pueblo porque se había perdido... Ya, esa ilusión de, salir de la noche de Reyes a, a en el pueblo, eso es. Sí, sí, sí. Bueno, y todo esto aparte de, bueno, eirratiaren ogeita margarren urte urrena ospatzaz aparte, izango da saltzeko ere, bai, hau da esaten bai, dugu eh. CDA ere, bai, bai hemen, mm-hmm. bai... Es, ematera... Bai. Bueno, Gainera gara jo nada, saltzeko zedeak. Bai, zeden kopia, gainera egon gara, e, etengabe, hemen, <laughs> etengabeko emisio zintzilik, irre. Eh, eh, zea, e, titulo esaten duen bezala, Azken ordu arte, ba, justu gaur lortu ditugu azken zedentzako pegatinak, borke pixkat liada bat izan dugu, orduan, mm, ja, itzango ditugu, larun baterako pres, ba, beste, ez dakizen, ba, kopia, er, bat, edo, baina... Eurorogei kopia, igual. Eurorogei, bai. eta gero urtarria bosterako gehiago. Oh, Orduan, behintzat, ba, bueno, dakizuten bezala, sintzile irratiak ez du jasotzen diru laguntzarik, ez da publizitaterik ez duen hartzen, gure autogestioa da, ba, egite ditugun ekintzak eta ateratzen dugu materiala, beraz, lagun dune gaituzue, ba, dakazute, mm, zede polita bat, e, eh, gaine artisaua, e, seri, nola da, seri grafia, seri eta <clears throat> amabitaldeekin, bikuña bereziekin, amar eurotxagatik, gainera, Eta gero gaina, egutegi berriak iritsi zaizkigu. Eta hori berria dare, bai. Hai, da esatuko dugu, baina bata. Tin, claro. tin, tin, material, mod, material artean izango dugu, ba, urrengo... Sekzion merchandise. Oh, ja, bimia egutegiak, egutegi oso politak. Kamizetaren bat hemen oa indikan ez eh, dolakoren magaituko da, baina... Bueno, ba, baten mageratuko da. Eh, por cierto, eh, taldeak aipatu dituzue batzuk, beste batzuk orain indikan entez eskigu, bai, ba, ez daki bako erun, badagor, eh, janu, eh, daki bete manon guaiaz, zendabela rak... Toil, Kasumai, oiek ja urren gora pesango dira. Baina gara, ipatu behar da, e, eh, abestia, kesti, la, abeste batutan zedea, nio batzu dut, eh, zintzerik eratiko ekatea genuen amabos garren ustut, amabos garren urturren ere zantzela, zede bat, uh, amabos zezarra, ja. eta gero beste bat, bai, bize de bat daude. Bai, bize, bi daude, bai, bi daude, bai, bi daude, bai, bi daude. Lehenengo hauska du non demontrez bai, por cierto, ze ez norbait norbaite bat daukar, baina norbaite guiko du norbaite txean edo, hmm. eta hau irugarren bat izan ditek, mhm. baina aurrekoa ziren pizka bat, abestiak eskatu taldei eta taldek ematen zizuten abesti bat eta jartzen, kasu honetan prozesua desberdina izan da, ez? Bai. Ba, abestiak ez dira, beraie, ba, propio honetarako egin dute horrek lan gehiago hori eskatu genien, hori da, komentatu xaren abezu si, sí, se, se le fue tanteando a grupos co, eh, bueno, conocidos pues eh, que controlaba, es igual Julen, Andermas, que están en el mundo musical eh grupos cercanos, sobre todo pues eh, amigos de la radio y, como digo cercanos, gente que está en la radio, gente que se conoce, se fue rulando un poco por ahí a ver que, a quién les apetecía, o algunos que bueno no pudieron participar por X razones, al final salieron estos 12, yo creo que la mayoría sale de, de Goicoscola y Mogollón creo, ¿no? hay bastantes, de, Goico, de, esta relación y luego pues bueno y tirando yo conozco a esto yo conozco a tal y cual y Pascual y se les pidió en un principio pues una canción para la radio eh, con el tema un poco abierto pero bueno que podrían basarse un poco en radio libre medio comunicación libre eh, autogestión un poco como vieran y de ahí cada uno ha hecho sus letras que bueno mañana intentaremos que en Crash nos las expliquen un poco cómo qué les pareció la propuesta eh, de hacer la canción y, de qué trata la canción o en qué se basaron, a ver si nos lo, van explicando los grupos. Y otra de las peticiones fue que fuera con licencia copyleft la, canción. Oh, es un poco la apuesta que llevamos haciendo desde Sinchilicratia desde hace unos años y bueno, pues que no estuviera registrada ni en SGAE ni en ninguna mafia por el estilo para poder tener una circulación libre de, de, de los temas sin que nadie pida cuentas a, a nadie. Y era un poco lo, lo que se pedía. Bai, gero baitare, bueno, ba, horrek eh, azkenan dakarrena da baitare aukera dagoela internetetik entzuteko, eta de hecho, bertan, eh, sartu dugu gonbidapen bat, e, deskargatu alizateko, bueno, interneten bidez, eh, bancamp.com, e, eh, marra sintzilik elbidean, entzun alizango zute. Deskargatzeko, eh, eskatzen deguna da, bas, bos eurotxo, ba, bueno, irratia autogestiorako, irratiaren autogestiorako. Baina, eh, CD baita ere daukatzute barruan kodigo, kodigo bat deskargatu alizateko doan. Beraz, ba, bi batean izango dezute. Bai, ba, gero banatzeko lagunen artean, edo ez zuten egiteko. Eta Xabi gaipatu duen bezala, kopilef dizentziapean daude, osea, kopiatu, zabaldu, eta, eta zabaldu eta zabaldu. Bale, bukatzen joan behar dugu, Bi ja krasen eukiko duzue bi ordu, honetaz etxe egiteko, mm beraz lasaio egiteko ingo duzue. Ba, Baina nola diren, tirratia nolakoa den, eta denbora kakintzen du hemen. Oi, oi, oi, Hola, eh, no sé. bueno, bueno, matzuta, matzuta. Ponean aquí. Ah, <laughs> eta... Eta ez, go, gabe, gogoratzeko, bai, e, eh, e, eh, bateko kontzertua, orduak, mm nortzuk, bai. eta gero Barratxaldeko, larun bat ontan... Eta, bueno, bai. bia, gainera, hemen herreria esagutzen dutena, pentsatu jode, hai, bera que llevar birras, hai que llevar ahi, no ez, hemen hongo da denetik, ez da? Bai, asmoa da, hemen pikoteo izango degula, baita ere, daria, eh, prezio merke-merkean, eta bentsa bagiroa izateko, Eta izango ez zute larun bat honetan, ba, hemen perrategian badakizute, ba, zipaioen errotondatik gaztelutxo erun zigotzen justu erdian. Orain jabaiet ikusiko ez zutela kartele, kartela jarritugulako, eh? Hor, larun batean, abenduak, eme eretzi, atxaleko zazpitan, zeintzuk. Kasernarat, zozaia, zarata, nigara zuek. Ozan doa eta gero ya buka, bukatzen gombida pena nahi bai, gero ah. txerri muñoko gaita mabigaren urturrena da baita ere, eta neongo da digia, hasta las tantas, orduan, uh -huh. espeten zaizten. Ah, nahi, vale, bai. gero kontra programazio ba, dago egia da. Ez da kontra programazioa, emengo abukatu ondoren, eta gara <laughs> gardoa bukatzen nena, bai, kaso, kupela jartzeute, ah, orduan, ba, pues, orduan, txerri muñora. Orduan, txerri vale. muñora, bai, teiatu berria dago gaina. Vale, vale. Gaina uste, tegur aldi hona eman dutela, osea, que egon gaitezke meni irratian barruan, o gero solasaldean saldean, o campoan, o... Vale, e, eta urtarriaren jaren bostean, errege bespera. Vale, pues hor, eh, kontzertu hasiko da, okeres banabil, sortzi terdi inguruan, ez? Uh mhm, -huh, bai, sortzi terdi. Sortzi terdi hortikan. Bai, eta hor izango ditugu niesen aretoan, eh, bos, no, sei talde uste direla, ez? Uh mhm, -huh, bai, sei, sei talde. Sei talde. A ver, centro día, Xavi. Músculo, Asimila, Janu, bai, bai, bai. non guaiaz, endabelarrak, eta kaso mai. Eta kaso mai. Y se quedan fuera, pues, dos de los ba, grupos que participaron. Ba, korumba, e, eh, ba, bateri jolearen bila gabiltza, proetxatzen dut, eh, norbait eh, bateria jotzen balin badaki, ba, gazedez. Ba, eta toile bat zuela, ez da ere? Baina, uh gainontzeko talek, parte hartuko dute. Hortxe. Herreriakoa doainik. Bai, bai. Eta, eta nizenengoa, nizerekoa, bos euroaren tuke. Bos, Bos euro? Ba, sarrera, baina bertan, CDA lortu alizango ez dute, bos eurongatik. Beraz, hemen, sarrea doa, baina amare eurongatik CDA, eta zenen bos euro da juta, bos eurotan. Gero, CDA, eskuratzeko aukera. Uh -huh. Eta bestela CDA, edo internet bidez, ala oh, internet bidez bozero, edo bestela pentsatzen du, ba, urtarrietik aurrera. Ba, hori, ba, Después del concierto, a ver, con lo que nos ha sobrado, y a lo... Hor dago, gaina... Lo distribuiremos. Baitale asko daude bandcamp.comen, eta hor da, bilatzea zintzilik eta gertuko zaizue. Pues oso, ondo, familia ba, esker gurekin egoteagatik, bai, zentzerik zuei, zentzerik zuei. Ba, eta hori, eta, bueno, e, osteguna entzuten ari zaten entzako, zago errepikatuko du gero ostiralean, mhm. osteguna entzuten ari bali mazazte, biarratxaldeko zeitan, crash berezi honei buruz. Venga. Eta ostiralean entzuten ari bali balarun ba, batean, kontzertu aia zuzen zuzenean. Oso, ondo. Venga, vale. etorri, venga. Aio. Animau.